Sljedećeg su dana Hari Rami i Rama Krišna ušli u zgradu njihovog oca. Pali su do njegovih stopala, odali poštovanje, a onda usali i stajali pred njim sklopljenih ruku. Šivananda je gledao njihova obrijane glave, ogrlicu tulasi oko vrata i vajšnavski tilak na čelu u šoku s gnušanjem. Shvaćate li koliko sam se brinuo? Vaša majka i ja smo se bojali najgorega. Kako ste nam to mogli napraviti? A onda je grubim glasom zahtijevao. A što ste učinili s novcem koji sam vam dao za puđu za devi? Jeste li ga poklonili vašim novim prijateljima, vajšnavama? Šivananda je praktički ispljunuo riječ Vajšnava. Rama Krišna je počeo protestirati. Uopće nije tako kao što ti se, ali njegov brat ga je utišao pogledom. Neusnemiren zbog eh, ponašanja oca, Hariram je objasnio. Vraćali smo se kući sa životinjama za žrtvovanje kada smo sreli Takuru Mahašaju i Ramachandru Kavidača. Bili smo toliko impresionirani njihovim znanjem i predanošću, da ne samo da smo oslobodili životinje, već smo i od njih uzeli dikšu. Napravili ste što? Šivananda je vikao. Oči su mu bile crne od gnjeva. Budale jedze! Kako ste mogli biti tako glupi da uzmete inicijaciju od šudre? ove Vajšnove nisu šudre, Hariram je čvrsto rekao. Oni su veliki sveci. Tko ti ti da to možeš prosuditi? Vikao je Šivenanda. Ja znam tko je taj Takur Mahašaja. Sin Kajaste, Krišanande Date. Kajaste su niža klasa, plaćeni sluge mm, muslimanskih vladara kajaste se ne mogu usporediti sa našom bramanskom kastom. Rama Krišna je ubacio. Njegov je otac vladao cijelim keturijem. Ha! rekao je Šivananda. Obične ljude takav upravljački sloj može impresionirati. Čak ih mogu smatrati i kraljevskim slojem. Ali mi znamo da je on plaćeni sluga i da je takva osoba šudra i ništa drugo. Kakva je to arogancija da se kajaste prikazuju kao bramane? Kako se uopće u studiju vama dječacima dati dikšu? Molim te, nemoj tako govoriti, pita, protestira je Rama Krišna. Uvredljivo je to. Zar ne razumijete? Pitao je Šivananda. Vi ste Brahman, bramane, dječaci bramane, vi pripadate višoj kasti. Vi ste viši od svih drugih oko vas. Ne možete uzeti utočište nekoga tko je niži od vas. Po rođenju. A onda, okrećući se Hari Ramu, rekao je. Ne samo da ste upropastili vlastitu kastinski reputaciju, ti ne samo da si upropastio vlastitu kastrinsku reputaciju, već si dozvolio da se to dogodi i tvom mlađem bratu. Kako ste mogli živjeti sa takvim ljudima i jesti njihovu hranu? nam da se udalje od svojih sinova sa gađenjem. Stojte podalje od mene. Ili će me vaše prisustvo zagaditi. Nijedan pravi bramana neće vam dozvoliti sad da se s njim družite. Postali ste osobe izvan kasta. Morate odbaciti tu lažnu dikšu i onda možda možemo razmatrati možete li se pročistiti nekom vrstom prejašćite. Oče, ali ti ne razumiješ. Haridam je ostao čvrst u svom uvjerenju dok je prekinuo oca u njegove priči. E, neobično, ali Šivananda je ušutio, a Harinam je nastavio objašnjavati kako Takur Mahašaja i Ramachandra Kadrač nisu obični ljudi. Oni su uzvišene manifestacije gospodinove milosti u svijetu. Svatko ih voli zbog njihovih velikih i dobrih osobina. Trebaš ih, I trebaš ih vidjeti, trebaš ih sresti. Lica su im tako sjajna, sjaje od vrline i duhovnog svjetla. I svatko ko veliča njihovu mudrost i poniznost. Nitko nikada nije čuo jednu grubu riječ s njihovih usana. Zašto se tebi ne sviđaju? Širanandine oči su zaplamtjele, zaplamtjele ponovo strašnim gnjevom. Možda jesu saduji, ali tko im je dao pravo da daju inicijacije? To je pravo koje po rođenju imaju samo bramane i nitko drugi. Ali pita, protuslovio je Haridam. Ako netko ima potpuno znanje o, u ako netko potpuno poznaje znanost o Bogu, onda je kvalificirani duhovni učitelj. Bez obzira o tome na to e, kako je rođen. Nije važno da li je netko bramana ili šudra, da li je bogat ili siromašan. Šivananda je žustro zaklimao, zakimao glavom. Postoji puno bramana koji su kvalificirani guruji. Nema nikakve potrebe da idete ljudima iz niže klase. Zar ne vidiš ništa drugo, već društveni status osobe? Rama Krišna je pitao očajan. Osobine čovjeka manifestiraju se, koje, se, koje čovjek pokazuje, su puno važnije nego njegovo rođenje. Ako je netko rođen u obitelji šudri, ali ima bramanske osobine, treba ga prihvatiti kao bramanju. A ako je netko rođen u obitelji bramana, ali ima osobine šudre, treba se smatrati šudrom. Kakva besmislica! Nemate se sa mnom igrati riječima. Potpuno je jasno. Bramana je bramana, a šudra je šudra. Vajšnave kao Takur Mahašaja i Ramachandra su potpuno iznad tih tjelesnih imenovanja. Hariram je rekao, iritiran tvrdoglavošću svog oca. Takve velike duše su potpuno zaokupljene služenjem gospodina s ljubavlju. Zbog toga su bolje od svih drugih. U očima Boga ljubav i devocija su ono što je važno, ono što se broji. Nije važno da li je netko iz više klase, iz srednje klase ili iz niže klase. Put vakti je otvoren za svakoga. Svatko koji svoja dijela, um i riječi koristi samo da bi služio transcendentalnog gospodina je oslobođena duša čak i ako se može činiti da sad živi materialnim životom. I još i ga igre riječima, Šivananda je rekao. Ne samo da ste zaraženi tim niskim društvom, već su vam i glave ispunili besmislicama. Niste imali nikakvo pravo prihvatiti Vajšnava Dikšu. Vi pripadate obitelji šakta. Mi već generacijama obožavamo devi. Sve naše bogatstvo i uspjeh su posljedica njezine milosti. A onda je malo tiše dodao. Uvrijedivši je, upropastili ste si živote. Zapravo, Hari je rekao, tvoja devi je Vajšnava. Ona je sluškinja Višnova. I to dokazuje da je Vajšnavizam krajnja religija svakog živog bića. Dosta je! Zagalamio je Šivananda. Ne treba mi da mi propovjedaju vlastita djeca ako me ne želite slušati, dobit ću vas pred vijeće pandita. Oni će vas uvjeriti da odbacite tu lažnu inicijaciju. Neka panditi dođu, hrabro je rekao Hariram. Ako nas mogu pobijediti na temelju šastra, odbacit ćemo vajšnavizam i obaviti kakav god pročišćavajući e, ritual za iskupljenje oni preporuče odlučan da preobrazi svoju, svoje sinove, Šivananda je pozvao mnogo vremena iz cijele područja kako bi ih pobjedili. Sa potpuno brijenim glavama i hrabrim uspravnim tilekom na njihovim tijelima, Hariram i Rama krišna sjedili su poput ponosnih lavova pred vijećem učenih pandita. Svjetlih lica, pažljivi, um, su do, prstima su dodirivali svoje brojanice i tiho mantrali dok su čekali da započne taj sastanak. Najstariji pandit je progovorio. Vaš pita se brine za vas. Kaže nam da, ste se zbu, da vas je zbunilo loše društvo. I zato smo došli ovdje da vam pomognemo razjasniti vašu duhovnu dilemu. A onda je u nježnijem prijateljskom, prijateljskim glasom dodao. Uvijek ste bili dobri dečki i dolazite iz dobre obitelji. Siguran sam da će vam sve biti jasno nakon što vam poštovani pandite iz ovog vijeća pokažu e, gdje ste pogriješili. Oba mladića su se iskreno osmijehnula panditu. Mi smo uvijek spremni povećati svoje razumijevanje duhovnih tema, rekao je Hariram. Dobro, dobro, to je bio ohrabrujući početak, mislio je pandit. Onda bih mm, vam htio objasniti nekoliko stvari iz šastra. Stariji pandit je krenuo u dugačko predavanje citirajući različite šloke, odlučan da pomogne dječacima da se vrate na pravi put. Drugi bandite iz vijeća klimali su glavama, dok su njihovi kolege na široko objašnjavali koliko je to budalasto prihvatiti inicijaciju od osobe iz niže kaste. Naročiti su se bavili otrovnim učincima lošeg društva i podsjećali dječake na njihovu dužnost kao bramana. Pandit je naglašavao važnost liječenja obiteljske tradicije i objašnjavao je sve u detalje važnost sustava pančopasana u kojem se Višnu Šiva Ganesh, surja i Devi obožavaju kako bi se dostiglo stapanje sa Brahmanom. Kada je konačno završio svoj govor, drugi pandite su također jedan za drugim izražavali slične poglede ohrabrujući dječake da poprave svoju grešku od, tako što će odbaciti Takur Mahašaju i Ramachandru Kavirađa. Šivanande e, je bio zadovoljan. Očito će sad ovi njegovi dječaci koji su zastranili e, doći na pravi put i popraviti se. Kada su svi završili govoriti, Hari nam je ponizno odao poštovanje praname panditama, zahvaljujući na njihovom savjetu. Zahvali smo vam što se toliko brinete za našu dobrobit, rekao je. A ipak moramo reći da se baš ne slažemo sa svime što ste rekli. Iako smo e, samo dječaci i ne bismo se trebali protiviti svojim nadređenima, molimo vas, dozvolite nam da predstavimo neke poante pred vama, tako da ih možete uzeti u obzir. Naravno, naravno, no, sine moj, rekao je najstariji pandit. Reci što ti je na umu. Hariram je govorio polako i slatko. E, poantu za poantu metodički objasnio značenje Vedante različite razine spoznaje apsolutne istine, kvalifikacije bramane, kvalifikacije duhovnog učitelja, uzvišenost predanog služenja, odnosno puta predanog služenja, krajnji cilj duhovnog života i proces predanog služenja, postupak. Rama Krišna je tu i tamo ubacivao svoje komentare kako bi još bolje eh, naglasio i objasnio poante o kojima je njegov brat govorio. Dječaci su dugo govorili, obilato citirajući šastru. Kada su završili, pandite su sjedili bez riječi. I sam Šivananda je bio zapanjen. podigao je obrve i a njegovi osjećaji su um, se klatili između poštovanja i zamjeranja. nam je do, dodao zadnju poantu. Kako je Vajšnava shvatio suštinu darme i potpuno je zaokupljen predanim služenjem svevišnjeg gospodina sa ljubavlju, njegov je položaj najuzvišeniji. On je oslobođena duša, transcendentalna čak i prema bramani. Stoga, zaključujemo da nismo ništa pogriješili kada smo uzeli inicijaciju od bakte gospodina Krišne, kao što je Takur Mahašari. Upravo suprotno, služenje takvih vajšnava donišće dobrobit svima od podbogova do članova naše obitelji. Zavladala je tišina. Nitko se nije suprostavio Hariraminim argumentima. Mjesto toga, panditi su gledali u dječake u čudu. Izgledalo je da, je da su neki od njih očarani dječacima, dok su drugi bili zbunjeni, neki ravnodušni. Jedan pandit je rekao, nesumnjivo je da vajšnave imaju jako veliku moć. Najstariji pandit, e, kojemu je bilo neugodno, okrenuo se Šivanandi i ispričao se. Ovi dječaci imaju blagoslove tih velikih vajšnava. Netko ih ne može pobijediti. Poniženi Panditi su se prostili i brzo otišli svojim kućama gledajući u pod. Šivananda nije ništa rekao. I on je gledao u tlo, zbunjen kako su, se stvari na kraju kako su stvari na kraju ispale. Novosti o tome kako su panditi bili e, pobjeđeni od Šivanandinih bogatih i kulturnih sinova brzo su se proširile. Posljedica toga bila je da su mnogi ljudi požurili uzeti utočište Takure Mahašaje, a drugi su pak razvili neprijateljstvo prema njemu. Neki članovi iz e, zajednice Bramana počeli su širiti lažne e, vijesti kako bi ga diskreditirali kako bi mu naudili. Neki su ga čak i špionirali, nadajući se da će u njegovom karakteru pronaći kakvu grešku. Drugi su pak ostali tiho, bojeći se bijesa vajšnama. Ganganaren Čakravati U blizini obale Gange u selu Gamphila Ganga Narayan Čakravati sjedio je prekrštenih nogu na uzdignutoj platformi, glasno mantrajući sanskritske šloke. Pacu su mu privukla dva dječaka koje su tiho pjevala kirtan dok su prolazila kraj njega. Njihovo slatko pjevanje privuklo je njegov um. Nešto je neobično s tim dječacima, pomislio je, proučavajući njihove blistava lica. Nakon pomnog proučavanja prepozna ih je. Zainteresiran pozvao ih je. Jeste li vi sinovi Šivananda Ačarje iz Ganeša Pure? Iznenađeni Ramirama Ramira okrenuli su se panditu. Da, jesmo, rekli su, mm, odajući mu poštovanje. A možemo li vas zapitati tko ste vi? Ja sam Rangana Ren Čakravarti, rekao je pandit, smijehujući se. Možda ste čuli za mene. Da, naravno, Hariram je rekao s puno poštovanja. Tko nije čuo vaše ime? Vaša vaš ugled kao najboljeg e, učenjaka u ovom području je suda se proširio, svugdje poznat. ganga naren se osmijehnuo na, tu, na taj kompliment. I vas dvojica ste Bogde zaradili prilično dobru reputaciju u ovim krajevima, rekao je sa E, trunkom sarkazma. O vama svi pričaju, koga god sretnem. Je li istina da ste ostavili, e, otišli od kuće i uzeli inicijaciju od Takure Mahašaje iz Keturija? Da, istina je, rekao je Rama Krišna. Nesposoban suzdržati radostan osmijeh. Nakon miliona života u kojima sam patio, konačno sam sreo mog božanskog duhovnog učitelja. Otvorio mi je oči svjetljivkom znanja i podigao me iz tame materialnog postojanja. Kanga Narayan se pobunio. Vrijedno je poštovanja to što se želiš osloboditi iz materijalnog robstva, rekao je pokroviteljskim glasom. Ali to može dostići jedino ako strogo slijediš svoje bramanske dužnosti, a ne tako da ne poštuješ svog pitu oca i tražiš utočište kod šudri. Tvoje ponašanje je neprihvatljivo. Protivno je e, religijskim pravilima. Hari Ram i Rama Krišna već su se do sad navikli na takve izazove od drugih, pa su ostali smireni. I odmah su se stavili u obrambeni položaj. Sve suze radosnice tekli su im iz očiju dok su objašnjavali osobine svojih duhovnih učitelja velikodušne njihove osobine i slave predanog služenja Krišni. Na početku je Gangan Rejan pokušavao iznositi argumente protiv njihovih tvrdnji, ali nije prošlo dugo dok nije shvatio da je bilo beskorisno e, raspravljati sa ovim dječacima. Njihova je filozofija bila zdrava, vjera nepokolebljiva, a entuzijazam beskrajan. Utišavši, Ganga Ran je počeo slušati umjesto da izaziva. Što se dogodilo ovim dječacima, razmišljao je. Lica im blistaju poput žrtvenih vatri, a oči odražavaju njihova čista srca. Zapanjujuće kako tim slatkim e, glasovima prenose duboke misli, a ujedno je i način na koji koriste riječi izvanredan. Iako je izvana zadržao stojički izgled, Gandana ranije se našao u situaciji da zapravo potajno se divi tim dječacima. Što je to ta učinio da onako blistaju, pitao se. Prepuni su ljubavi prema njemu. Čitav razgovor je bio prilično um, naporan za Ganga Narayana i počeo se pitati da nije li možda uh, pogrešno procijenio poslovitog Narutam Takura. Poželivši razumjeti više o dječacima i put i filozofiji bakti, koju su oni bili tako uh, vješto sposobni predstaviti, prekinuo je Hariramu. Zašto ne biste vas dvojica došli k meni kući? Možemo tamo nastaviti raspravljati. Dječaci su se složili, Ganga Narayan je otpratio do svog doma. Tamo je Pandit ponudio da se sjednu i uzmu prasadu. Nakon što su oprali ruke i usta, trio je ponovno nastavio svoju razgovor. I ponovo Haridam i Rama Krišna su opisivali veličinu Takure Mahašaja i Ramachandre Kavirađa i ono što su naučili proučavajući Bhakti Šastre pod njihovim vodstvom. Rasprava je nastavila dok, se nastavila do kasno u noći a ponos Gangena Rajana se postupno smanjivao. Srce mu se promijenilo. Ne mogu se protiviti ničemu što ovi mladi bakte govore. Ta činjenica je najviše zapanjila njega, samoga. Oni su definitivno puno napretniji u duhovnom razumijevanju nego li sam ja. A ujedno su tako sretni, puni ljubavi, jednostavno ne mogu razumjeti njihovo ovo emocionalno stanje. Najveća ljubav za koju sam ja doživio u ovom svijetu je ljubav koju osjećam prema svojoj kćeri. Ali razgovor o njoj ne donosi mi takav, takvo blaženstvo kao što vidim u ovim dječacima dok oni govore o svom guru. nesposoban zadržati svoj superiorni položaj, Ganga Ram je konačno priznao da je zbunjen. Dječaci moji, rekao je, očito je da ste dosegli velike visine u svom duhovnom razumijevanju i da je praksa bakti put radosti ne znam da li bih se trebao veseliti ili plakati nad time. Uvijek sam sebe smatrao vrlo učenim učiteljem, ali pred vama se osjećam kao budala. Za vrijeme cijelog mog života nisam doživio niti tisućiti dio sreće koju vidim da vi doživljavate. Kako je onda korist od svog mog učenja, učenosti? nakon što sam proučio na stotine spisa i predstavljao se kao uzvišeni spiritualist, nikada nisam prolio niti jednu jedinu suzu zanosa. Tlak je zastao u grlu zbog emocija. A onda je Gangan Ren pitao, zašto je to tako? Zašto mi je srce tako prazno? Zašto nisam uspio? Uvijek sam strogo slijedio svoju darmu. Sva pravila i propise bramanskog života. Hariram ga je nježno prekinuo. Vi, pandite, volite govoriti o darmi i pravilima i propisima, ali čini se da gubite iz vida pravu svrhu dharme. Jedini razlog zašto se vrše bilo kakve religijske aktivnosti je da se povežemo sa Krišnom, svevišnjom božanskom osobom, preko služenja njega sa puno ljubavlju, ljubavi. Svrha je ugoditi njemu. A nije moguće ugoditi mu tako što postanemo savršeni bramana, steknemo znanje i savršeno se pridržavamo pravila ponašanja. Ništa od toga gospodinu ne daje zadovoljstvo. Kao ni davanje milostinje, askeza, žrtvovanja, čistoća ili slijeđenje, strogo slijeđenje zavjeta. Gospodin je zadovoljan samo kad osoba ima nepokolebljivu e, čistu devociju prema njemu. Sve drugo je jednostavno predstava. Ako vas vaše aktivnosti ne dovedu do trenutka u kojem zavolite Boga, onda su one beskorisno traćenje vremena. Gospodin želi samo našu ljubav. Kada ga zavolite, Život će vam biti pun blaženstva. Stvar je vrlo jednostavna. na Rani Klinu Stvarno je čudesno kako kad vi govorite tako je jasno što je pravi put. Zahvaljujući vaše ljubavnosti, konačno sam ja progledao i vidio što je istina na reni uzdahnuo. Ali istina je ponekad bolna. O, oh, zašto sam protratio to vrijeme sa suhopadnim učenjem? Kakav je to život koji sam proveo? Kako je korist od svetog poznavanja stotina šloka, kada mi je srce lišeno ljubavi prema svevišnjem gospodinu? Nikada nije prekasno da se počne predano služiti. E, Rama Krišna je dodao ohrabrujućim glasom. Krišna uvijek čeka na nas da mu se vratimo. Kad vi govorite, to zvuči jednostavno, rekao je Narayan. Ali ja se bojim da nije tako lako razviti ljubavne osjećaje za svevišnje gospodina. Jedna je stvar razumjeti to kao teoriju, ali kako to učiniti? Kako se devocija pojavi u srcu? Na koji način se može dostići ljubav prema Krišni? Ha, sada ste postavili pravo pitanje, sretno je rekao Rama Krišna. A odgovor je isto tako jednostavan. Devocija se budi milošću čistog bakte. Dok ne uzmete prašinu lotosnih stopala čistog vajšnave i stavite na svoju glavu, ne možete razumjeti tko je središnja božanska osoba ili kako je služiti. To je tajna uspjeha. Postati ponizan sluga, sluge, sluge, sluge, od sluge i tako stotinu puta unatrag ako ne možete razumjeti važnost služenja Vajšnava, onda nećete napredovati u devociji. Njegova svjesnost, da bi se njegovala svjesnost Krišne, morate se potruditi zadovoljiti Vajšnave svojim tijelom, umom i dušom. Ganga na je osjetio kako mu je, kako ga je srce se boljelo kada je čuo te riječi. Sjećajući se kako je grozne stvari govorio o Takuru Mahaša i njegovim sljedbenicima, osjećao je gorčinu um, kajanja. Ako ste ozbiljni, nastavio je Rama Krišna, pronađite pravog vajšnava gurua i prihvatite utočište njegovih stopala. Onda će vas on uputiti na putu i ljubav će procvjetati u vašem srcu. Guru Krišna Prasade, Paja Bhaktilata Bidja. Bhaktilata, sjene predanog služenja, može se dobiti od vjerodostojnog duhovnog učitelja. Ako e, vjerno slijedimo njegove naredbe, onda će Krišna biti zadovoljan. Tekur Mahaša uvijek podučava da izvodni učenik mora prihvatiti upute svog gurua kao svoj život i dušu. Vezano za lotosna stopala duhovnog učitelja je najbolji način da se duhovno napreduje. Zato jer se milošću gurua sve želje za duhovnim savršenstvom ispunjavaju. Dok je poznati čakravati tiho sjedio probavljajući ove riječi, u srcu mu se počela javljati nada, ova dva dječaka su se preobrazila u blistave dragulje, zahvaljujući magičnom dodiru šrifta kure Mahašaje, pomislio je. Možda se njegovom milošću i ja mogu promijeniti. Duboko se kajući, veliki pandit je ponizno zamolio Hariramu i Rama Krišnu da mu pomognu. Počinio sam toliko puno uvreda vašem voljenom duhovnom učitelju i svim vajšnavama. Kako mi mogu oprostiti? Ima li ikakve nade za takvu budalost, budalastog, pompoznog bramanu kao što sam ja? Ako ne budem mogao dobiti miloši i narota Metakure, protratio sam cijeli život i utopit ću se u moru tuge. Jako zadovoljni iznimnom preobrazbom bandite, dva brata su ga uhvatila za ruke i ohrabrili ga. Ne bojte se. Nitko nije ljubazniji i više spreman oprostiti nego Takur Mahašaj. Cijeli svijet može pronaći blaženstvo u njegovoj, u njegovoj i punoj ljubavi. Jednostavno time što ste poželjeli njegovu milost, već ste praktički prešli ocean tuge i stigli na drugu obalu. Njihove slatke riječi umirile su Gangana Rajana i dali mu nadu. Vani se na tamnom nebu pojavio mm, sičušan mjesec, Kasno je, Hari nam je rekao, moramo se odmoriti. Sutra ćemo se, moj brat i ja, vratiti u Keturi. Ako želite, možete doći sa nama i susresti Takuru Mahašaju. Naran je spremno prihvatio njihovu ponudu i donio prostirke od kuše na kojima će dječaci spavati. Pandita je također legao na svoj krevet, ali nije do kasno u noć mogao zaspati jer mu je on bio uznemiren. Kakva sam budala bio, razmišljao je. Toliko sam bio ponosan na svoje znanje, da se se usuđivao kritizirati Takura Mahašaju. Što će biti sa mnom? Oči su mu se ispunile suzama. Što ću učiniti kada ga mu pristupim? Ne, što će on učiniti kada mu pristupim? Hoće li me osuditi ili će mi oprostiti? Poznat je kao milostiv, ali hoće li moći oprostiti moje uvrede? Konačno, kasno tu noć uspio je zaspati. U snu, sam takura mu se pojavio, blistajući poput sunca, ti si moj sluga, rekao mu je sa milostnim osmijehom. Ne jadikuj, sve će ti želje biti ispunjene. Rano sljedećeg jutra Hari Rami Rama Krišna poveli su e, eh, odlučnog, ali i uzbuđenog Gangana Rajanu do, do Keturija. Stigavši do hrama, najprije su uzeli daršan božanstava, otišli na daršan božanstava, a onda su otišli u sobu gdje je Takur Mahašaj sjedio sa svojim učenicima. Nandan Naran bio nervozan kada je vozi u sobu. A, lice mu je bilo um, prekriveno krivnjom i osjećajem stida. Ali kada je vidio zlatno lice Narotama Takure kako se, mu se toplo smjehuje, upravo onako kao što je to vidio u svom snu, srce, su mu počele teći iz očiju, a on je pao pred mi stopala. Nema nikog tako beskorisnog kao mene, zavapio je. Kriv sam, za... zbog toga jer sam počinio toliko mnogo griješnih dijela. Kako je uopće moguće da dobijem tvoju milost? A ipak usuđuje se doći ovdje tražići službu i utočište do tvojih lotosnih stopala. Takura Mahaš je odgovorio, svatko je dobro došao u službu Mahaprabhua, rekao je. Ali što će drugi bramane misliti o svom ponašanju? O Mahašaja, uzviknuo je generen. Ako ja mogu dobiti tvoju naklonost, ništa drugo nije važno. Ne brine me mišljenje onih koji nemaju devocije. Da bih dobio svoju milost, spreman sam odbaciti svoj društveni položaj, ponos, kastu i obitelj. Što god da je potrebno, da bih dobio tvoje blagoslove, spreman sam učiniti. Rekavši to, Ganga Naran se duboko poklonio pred Narotamom. Takura Mahaša je nježno stavio ruku na Ganga Naraninu glavu i rekao – sigurno ćeš dobiti milost našeg voljenog duhovnog učitelja Lokana Gosvamija. onda je Takur je podigao Ganga Narayana do, do svojih stopala i zagrlio ga sa puno ljubavi. Ganga Narajan je bio bez riječi prepun radosti. Sa samo jednom jednostavnom rečenicom Takur Mahišaja je izbrisao sam njegov strah i tjeskobu i preplavio mu srce srećom. Se, okrenuo se Hariramu i Rama Krišni i prigrlio svakog od njih na svoje grudi. Kako vam ikada mogu dovoljno zahvaliti, plakao je. Samo zbog vaše ljubaznosti sada imam tu sreću da mogu susresti Takur Mahašaju. Radost je preplavila sobu, dok su se učenici Takure Mahašaje okupljali oko Ganga Rajane, kako bi mu ukazali dobrodošlicu. Gangana Narajan je rekao, moj se život drastično i potpuno promijenio. Sada potpuno jasno znam da sam pronašao svoje vječno utočište. Nikada neću napustiti društvo Takure Mahašaje. Jeste li čuli, rekao jedan seljanin, veliki pandit Ganga Narayan Čakravati, jedan od glavnih stupova društva Brahmana, pao je pred stopala Šinaratam Takure i prihvatio inicijaciju od njega. Trebate ga sada vidjeti, netko drugi je rekao. Više nije arogantni pandit, već ponizan i ponizna nježna duša. Ne bih nikad mogao ni sanjati da bi se takva osoba mogla uputiti putem predanosti. Običavao sam ga vidjeti u Gambili. Potpuno se promijenio. Sada vrijeme provodi proučavajući bakti šastre, plivajući u bujicama sreće za vrijeme Sankirtane. Šita kura Mahača je poput kamena mudraca, rekao netko drugi. Tko god dođe s njime u dodir, bude preobražen. Takvi razgovori vodili su se u svim područjima dok su se e, novosti o preobrazbi, čudesnoj preobrazbi Ganga Narajana širile iz jednog sela do drugog. Time je i slava Takura Mahaša je brzo rasla, pa je sve više i više ljudi dolazilo u Keturi da bi uzeli njegovo utočište. Izazov. Međutim, ehm, ortodoksna bramana, zajednica bramana još uvijek se ehm, svemu tome protivila. Najprije ih je uznemirila popularnost, sve veća popularnost Takure Mahašaje, a onda su bili potpuno šokirani čuvši kako je se Ganga Narayan neočekivano preobrazio u Vajšnavu. To je bio takav udarac njihovom ugledu. Pomisao na to da Takur Mahašaj utječe čak i na najveće bramane pandite Napuhala im je i neprijateljstvo i gnjev. I tako je počela rasti opozicija uh, propovjedanju Takure Mahašaje. Jednog dana je čitav bataljon Bramana ponosno promarširao ulicama Paka Palija sve do stepenica palače Rađena Rasimhe. Odmah moramo vidjeti kralja. Njihov je vođa rekao uh, čuvaru. Uđite, rekao je čuvar. Kraljeva su vrata uvijek otvorena za bramane. Prošavši brzo kroz ukrašene mm, dveri palače, bramane su ušle u, prostor gdje je kralj sjedio sa svojim dvorskim panditama. O, sunce se danas dva put, e, je sunce je danas dva put izašlo. Rekao je rađena Simha u znak dobrodošlice. Uđite, molim vas, sjednite. Čime sam zaslužio takvu veliku čast da primim tako puno uzvišenih gostiju? Dok su pandite sjedali, glavni bramana je iskoračio. Sa visoko uzdignutom glavom pročistio je grlo <clears throat> i uh, počeo govoriti Rađan Simhi. Obratio se Rađan Simhi. <clears throat> Dragi moj kralju, ja i ova grupa E, vrlo poštovanih bramana, tu smo, da bismo se požalili na narodom Takuru Mahašaju. Bramane iz ovog područja su zabrinuti zbog toga što on očito ne poštuje bramansku kulturu i prirodni red varnašrame. Djeluje bezbožno i utječe druge da isto to čine, Nešto se mora učiniti da bi ga se zaustavilo. Hm, e, rekao je kralj, podigavši obrve. Nisam bio svjestan toga da Takur Mahašaj stvara neko uznemirenje. Kralj je, kralj je pogledao svoje dvorske pandite, koji nisu ništa govorili. Istina je da Otkad je održan taj glasoviti festival u, u Keturiju, prikupio je veliku sljedbu, ima veliki, veliku moć u ovom području, ali meni se činilo da je on u istinu veliki sadu. On se predstavlja kao takav, pandit je rekao sarkastično, ali njegova djela nam govore nešto sasvim drugo taj čovjek, iako nije bolji od niskorođenog šudre, toliko je arogantan, da otvoreno inicira bramane. Možete li to zamisliti? Pitao je. Šudra koji inicira bramane. Kakva farsa! Svatko zna da davanje duhovne inicijacije, slučavanje veda, obožavanje božanstava i vršenje jagi, sve su to dužnosti bramana. Te aktivnosti nikada ne bi trebali raditi šudra ni vajšije. Kakav je to svetac ako odbacuje vlastitu darmu i prihvaća nečiju tuđu? Bramane lice se zacrvenilo od gnjeva, a kako mu je rastao gnjev, tako mu je, tako je govorio se glasnije. Na temlju čijeg autoriteta taj šudra prihvaća dužnosti bramana? Kako se usuđuje ne drevni sustav našame, koji je od pamtivijeka ovdje posuda prihvaćen i poštovan. Umjesto da slijedi put darme, ta budala, taj narotam, izmislio je svoj vlastiti vrstu religije i sada je naširoko propagira. To je iznimno opasno. Ako se njegov utjecaj proširi, Brahmane će izgubiti svoj autoritet i cijela društvena struktura će se pretvoriti u kaos. To je, ozbilj, to je uistinu ozbiljna stvar, ozbiljno je rekao kralj. Drugi bramana je ustao i ispričao mm, svoju verziju na malo nježni način. Obično smo mi bramene smireno zaokupljeni svojom puđom i proučavanjem šastra. Ne volimo govoriti ružno o nikome, niti se baviti politikom, ali kada se prekrše religijosni principi, osjećamo da je to naša odgovornost, da skrenemo na to pažnju. Takur Mahaša sad ima toliko utjecaja da mi više ne možemo ovdje tiho sjediti dok on pravi predstavu od naših, naših religijskih tradicija. Da, javio se drugi član grupe. se nas upozoravaju da će, kako Kali Juga napreduje, šudre početi čitati vede. Sad se čini da Takur Mahašaja dovodi doba Kali i to ne samo tako što proučava vede, već i tako što daje upute bramanama i čak ih inicira. Puno vremena je on na prevaru doveo po svoj utjecaj. Čak i neki od najvećih pandita u ovom području, Ganga Narayan Čakravati i Čarija, nedavno su uzeli inicijaciju od njega. Izgleda kao da ima neku vrstu mističnih moći, pomoću kojih ljudima e, zavlada umom. Ovaj narutan će na svih čitavu bramansku klasu izvrnuti rublu. To je prava nesreća. Mm. Podržavajući mm, međusobne strahove i nesigurnost čitava gomila uzbuđenih bramana klimala je i nastavljala govoriti protiv narodama kada Takur Mahaše propovjeda vajšnavizam, zanemaruje se obožavanje svih drugih bogova. Mnogi ljudi su prihvatili vajšnove mantre i ostavili sve tantričke rituale. U istinu, ljudi jednostavno pjevaju plešu poput luđaka u Sankistanu. Da, istina je, viknuo je drugi. Morate taj takur mahaše zaustaviti. E, religija Brahmana je u pitanju. Vođa pandita, odlučan, e, da pokaže koliko je narotam vodstvo opasno, obratio se kralju sklopljenih ruku. Molimo vas, prosio je, poznati se kao veliki patron Bramana, budite ljubesni i obranite našu čast i zaštitite darmu tako što ćete ostro kazniti narod Takuru. Što želite da učinim? pitao je kralj. Vaš dvorski pandit Rupen Rajan je najveći učenjak u ovoj zemlji. Ako ga pošaljete zajedno s nama i da se uključi u debatu sa ovim eh, narodom možete na taj način spasiti naš ugled. Jednom, kad javno bude očito da je narod tam e, prevarant i bude javno osramoćen, izgubit će svoj utjecaj i bit će prisiljen pobjeći odavde. Kralj se okrenuo svom glasovitom starom panditu, Rupa Narajani, koji je e, sjedio uz njega enigmatično se smije, osmijehujući. Odjednom je drugi stariji bramana iz dvor, sa dvora rađena Simke ustao i iskoračio. Dragi moj kralju, rekao je tiho, ako mi dozvoliš, htio bih iznijeti nekoliko poanti, zato jer ne bi trebalo djelovati previše se pritom pomno ne promisli. Da, naravno, reci što ti je na umu, rekao je kralj. Nemoj dozvoli da te zavedu ove bramane, oni su pogrešno razumjeli Narutam Takuru. Ja sam ga susreo i on je uistinu otjelovljenje vrline. Živi bez materijalnih posjeda, potpuno je uravnotežen, bez ponosa i oslobođen svake zlobe. Privlači ljude zato jer je čist. Njegove su aktivnosti ponekad nekonvencionalne, ali uvjeravam te da nema nikakvu zlu namjeru. Pantiti su ostali bez glasa, zapanjeni s time što su čuli. Njihov je vođa e, glasno izjavio. Evo, evo, to je to, pogledajte. Čak jedan od vaših pandita sa dvora je zagađen od takure. Tiho, tiho, rekao je kralj, podignuši ruku. Dozvolite mu da govori sklopljenih ruku kraljev pandit je smireno, se smireno obratio drugim bramanama. Molim vas slušajte, moja je dužnost da vam iznesem neugodnu istinu. Oni koji iznose dobar eh, savjet, čak i kad nije da lako začuti, takvih nema puno. A još manje ima onih koji takav savjet prihvaćaju. Nemojte dozvoliti da vas uništi vaš ponos. Vaši e, griješni planovi nemaju nikakve šanse da budu uspješni. Takur Mahaša je čisti bakta. Štiti ga sam središnji gospodin. Ni silom, ni milom ništa ga ne može srušiti sa njegovog položaja. Ako insistirate na svom budalostnom planu, očekuje vas nesreća i bijeda. Ako ga uvrijedite, to će za, za vas značiti propast. Drugi bramani su ustali gnjevni, stvarajući ogromnu e, buku Pandit je pokušavao nastaviti e, unatoč toj galami. Budite pažljivi. E, jučer sam čuo kako je Gurudas Batačarja dobio lepru zato jer je uvrijedio narodom Takuru. E, oči mm, pa, vođe svih pandita su se razogračile pa- dok je rekao sa nevelicom. Da li stvarno očekuješ da slušamo te smiješne glasine koje šire seoske žene, seljanke? Na, ono što nas ovdje zanima je primjena religijskih principa, a ne sentimentalnost. Narod tam takur može praviti dobru predstavu od svetačkog ponašanja, ali nas ne mogu zvoniti melodramatične izvedbe nekakvog šudre. Kao brama ne moramo sve prihvatiti u skladu sa šastrom, logikom i, i e, pravilnim razumijevanjem. Reci mi, u kojoj spisi je rečeno da šudra, u kom spisu je rečeno da šudra, šudra može inicirati bramanu? šastrom, logikom i, razumom. Da. je u gnjevu podigao glas. Kako možeš imati tako veliko poštovanje prema osobi čije ponašanje se suprostavlja izjavama veda? Hoćemo li slušati svoje emocionalne izjave ili prihvatiti zaključke spisa? Vidjevši da nema koristi da dalje išta objašnjava. Kraljev pandit je slegnuo ramenima i vratio se na svoje sjedalo. Svi su poludali kralja. Hvala ti na tvom savjetu, građana Simha je rekao o svom panditu, dvorskom panditu. Onda je nekoliko minuta promislio. Čini se da postoje različita mišljenja o tom takuru. Kako da odlučim koju pravu? Ponovno se okrenuši Rupa na rajenu kralj je zapitao. Pandidači, kaže se da si ti, ili možda bismo mogli vi reći, kaže se da ste vi najstariji i najučeni među nama. Vaš dobar savjet je u prošlosti meni e, pomogao da riješim puno problema. Što vi mislite? Što treba učiniti? Ruben Rajna je odmah e, dao svoj zaključak bez ukljevanja. O kralju, uzmemo ove bramane sa sobom i odmah krenimo. Hajmo u keturi i suprostavimo se narotamu u debati. To onda sređeno, objavio je kralj. E, idemo za Keturi, odletimo ovo jutro. Baš sam znati željan te sretnem tog takuru Mahašaju, tako da ću ja ići s vama. Valo Lašanja e, preplavio je gomilu i panditi su počeli razgovarati o predstojećoj debati. Sljedeće jutro kraj Rupana Rajan i svi panditi krenuli su na put. Kao što se pun mjesec sjajno uzdiže nakon pomrčine, tako je i ta grupa Bramana napredovala preplavljena ponosom.